lucoi cae cunes pros autus catallangentes. Hoi lucoi tois cusin eipon, dia ti homoioi ontes heimin en pasin, uc homo froneite heimin hos adelfoi. Uden gar humon dialatumen plen gnome, gnomei kai he meis men eleutheria susdomen, humeis de tois anthropois hupocuptontes cae duleuontes plegas parauton hupomenete, cae cloia peritithesthe, cae fulatete ta probata. estiusin monata osta humin epiriptusin. Al ean peitheste, pantata poimnia egdote hemin, kai hexomen panta koina eis koron estiontes hype ekusan un prostauta hoi kunes hoi de endon tu spelaiu eis el proteron tu skuna di efteiran hoti hoi tas he patridas prodidontes toiutus mistus lambanusi